Avui hem començat l'interval escoltant una mica de Brian Eno. Eh, aquest interval eh, tindrim, escoltarem una conversa en Madrid Poder eh, entre Fernando Nogueira i Jaume Ferrete a partir de English Forest Cat de Nicolín Van Harspan. També escoltarem una conversa que hem tingut ahir amb Brian Eno. Ja, ja podreu escoltar de totes de lo que, les coses que ens ha comentat entorn al The Chip i també a la seva feina. I també tindrem un invitat que no és exactament un artista de l'exposició, però sí és una persona que treballa fa molt de temps a la Fundació Antoni Tàpies i és eh, en Ferri. Bé, llavors començarem amb Mari Boder. Benvinguts. The eye is deceived. They do not have a native language mi ha chiamato l'attenzione sto che de Chia Nicoline, e nell'ultimo programma, sobre sus actores y actoras. The eye is deceived. They do not have a native language. Solemos associar voces a territorios nacionales de forma muy exacta. La piezza me parece formidable formidabile è nel sentito che pone attenzione e problematizza un standard, un ideal dell'inglese, non de qualquier lingua. When we use the same voice, it is as if the voice was talking to itself. Essa lingua que pode chegar existir no futuro, na verdade, já existe, agora, o que impedere conhecer este fato? I think performatively she is showing and trying to make this future credible by this kind and personal characters. We seem to see them as impersonal because they are able to produce several, quote, accents, End quote. Tell me more. Mas esses personagens no sao, neutros, esta habilidade para reproduzir diversos sons também tem a ver com histórias pessoais singulares. Historias pessoais singulares. Historias personales singulares. Singular personal stories of racialized Europeans e la dice que es el dictador, que hizo una edición sobre las grabaciones de otra gente. En realidad queda difícil saber si las personas hablaron sobre su experiencia con el inglés, o Nicoline les condujo a decir estas palabras con su propio accento singular. Yes, lo que me parece remarcable es que este idioma internacional que se menciona en el trabajo no es para nada uniforme. Ok, tell me more. Agora, ese internacionalismo de esta lingua no significa algo que está fuera das fronteras nacionales, mas si en todas las partes. Let's suppose the accents could be a resistance to integration It seems the work thinks about, say, cannibalism of English as empowering. En lugar de, por ejemplo, una defensa de las lenguas más o menos nativas, como el catalán, aquí. Habría que recordar el histórico colonial del inglés y de cómo se fue apropiando de expresiones de diversos pueblos, idiomas. Pero sería interesante verlo que, en el pasado, las lenguas colonizadas han aportado al inglés. A mí me parece que las lenguas están grandemente conectadas a sus usos e historias. No pueden ser desconectadas de esto. Afirmar la posibilidad de existencia de una lengua es luchar por la existencia de un pueblo y de una historia, aunque haya sido de represión. Muchas veces lengua es resistencia, pienso. El payoba, por ejemplo, es un grupo de vocábulos que parasitan el portugués, una mezcla de bonto, yoruba, tupi-guaraní, que todavía sobrevive en algunas comunidades, sobre todo aquellas ligadas al candomblé y en comunidades transviadas. Surie en los quilombos, territorios que se formaron para resistir a la esclavitud, con les pais de santo, guerreros y líderes religiosos, no heteros, Ipersistenia hasta hoy. Ok. Claro que es posible aprenderla, pero no es como el inglés, para el éxito en la vida capitalista, o para inserción en general, es para la resistencia de una comunidad sexual racializada, digamos así. La sexualidad es como la lengua, todos podemos aprender varias. Languages are like sexuality, we can all learn several, De pronto parece interesante enfrentare l'inglese, e il el E nel marco della piezza de Nicoline. Por un lado una lengua colonizzadora. Che puede ser canibalizada, por como se ha introducido en nuestras vidas, y por el otro un sistema de vocablos, difíciles de apropiar, usados en resistencias interseccionales. When we use the same voice it is as if the voice was talking to itself. Fer, si quieres, Nos podemos despedir aquí también. Te voy a mandar más material al respecto. Vale. Gracias, de nuevo. Fa uns dies vaig sentir comentar un artista de Barcelona, o potser hauríem de dir un músic, amb la queixa sobre una exposició, no especificava quina, en la que no podia escoltar les peces de forma adequada i la raó per la qual no podia escoltar les peces de forma adequada era perquè eh, en l'espai de cada peça s'hi barrejava el so de la peça del costat la veritat és que ignoro si aquest eh, comentari era eh, un comentari sobre interval, però encara que no ho fos, eh, crec que té molt de sentit i que hagués estat precisament adequat com a comentari d'interval. És a dir, que és cert que a l'exposició que estem presentant aquests dies a la Fundació Antoni Tàpies les peces no es poden escoltar adequadament perquè en cada espai s'hi sent també una mica, en certa mesura, la peça de l'espai del costat. Per exemple, el que sentirem a continuació és l'àudio d'una entrevista que vam mantenir la Linda Valdés i jo mateix amb el Brian Eno ahir. És una entrevista que vam fer per Skype i de la qual ara us reproduiré l'àudio seguint amb aquesta idea d'una eh, proposta que no permet una escolta adequada, crec que és cert que la veu de Brian Eno no la podreu escoltar a continuació de forma adequada. Les raons d'aquesta falta d'adequació són diverses. En primer lloc, el fet de que la conversa la vam registrar per Skype i el so de l'Skype és precari. En segon lloc, com que teníem el micròfon de l'ordinador eh, engegat, no només si senten les nostres veus i les veus de Brian Eno, sinó que els sons que hi havia al nostre voltant, a la Fundació Antoni Tàpies, també contribueixen a aquesta difícil adequació de l'escolta. Per exemple, notareu diverses vegades uns passos sobre aquest eh, terra de fusta característic de la Fundació Tàpies i que està sent un tret eh, sonor ja bastant rellevant en diverses parts d'aquesta proposta expositiva. Però, a més a més, eh, aquest àudio gravat d un, d un, a través d'una conversa de Skype és també inadequat perquè, a més a més, avui l'estem reproduint i arriba a casa vostra a través d'un streaming que no és un canal d'àudio que té una gran qualitat de so o en el cas de les persones que ens estan escoltant aquí, en l'auditori de la Fundació Antoni Tàpies, ens estan escoltant també a través d'un sistema de so, d'uns altaveus, que tampoc són els que conforma els estàndards eh, tècnics, es podrien considerar els més adequats. O sigui que aquesta proposta, en totes les seves facetes, no facilita o no propicia una escolta adequada de les peces i això és així no per descuit, sinó perquè ens hem proposat deliberadament rebutjar la noció d'adequació de l'escolta. Aleshores, l'oient podria objectar, bé, amb aquesta és una proposta destructiva, senzillament us esteu carregant la idea d'adequació. Bé, no és exactament així, sinó que eh, fem una afirmació no merament destructiva, sinó positiva i una proposta concreta respecte a una alternativa en relació a la idea d'adequació de l'escolta. I l'alternativa és la següent. Quan nosaltres diem, quan proposem a l'oient de les propostes d'aquesta exposició o de moltes altres coses, que deixi de banda la idea d'adequació de l'escolta, el que li estem proposant, en realitat, no és informar-lo de res nou, sinó més aviat que se n'adoni, que pensi, que caiga en la cuenta d'una cosa que per poc que, que estigui donat, que tingui gust per l'escolta, haurà comprovat. I és quan escoltes música, quan escoltes paraules, quan escoltes sorolls, quan escoltes el que sigui, molt fàcilment, molt sovint, et pots trobar en una situació en la que no escoltes d'una sola manera, sinó que et debats entre la possibilitat d'escoltar almenys de dues maneres diferents. I en molts casos, de més, de dues maneres diferents. I en el teu procés d'escolta, dubtes entre fixar-te en una cosa o una altra, entre escoltar d'una manera o d'una altra, entre una posició d'escolta o una altra, i aquest dubte no és només mental, sinó que és efectiu. Et desplaces d'una forma d'escoltar a l'altra en un anar i venir i inclús passes per estones de confusió en les que no escoltes en absolut. No sé si això ho podem entendre com una proposta de canviar el sentit de l'adequació, d'aquesta idea de l'adequació de l'escolta. Jo crec que això seria portar la paraula adequació massa enllà. Crec que és més honest a proposar-ho com un rebuig frontal a la idea de l'escolta que s'adequa a aquella cosa que està escoltant i substituir-ho més per aquesta situació una mica alterada, una mica incòmoda, però també en molts casos eh, confortable, de desplaçament entre diverses possibilitats d'escolta que són plurals. Tenint això present, des d'aquest eh, desplaçament des de diversos eh, posicions d'escolta, mediats per la situació, mediats per la tecnologia, us proposem, eh, us donem a escoltar eh, l'àudio d'aquesta entrevista amb Brian Nino que vam enregistrar la Linda Valdés i jo mateix ahir. Sentireu la veu de tots tres. És un àudio que dura exactament 18 minuts i 12 segons i si us sembla anem a escoltar-lo. So, uh, first thing is, well, we, we should uh, comment on, on the on the piece, on the ship, since it's what we have here in the in the exhibition, and. Uh, I remember you saying that it was a 3D song, mm-hmm. which I I found that it was an interesting concept. I mean, it's like it's not just a song. I assume you don't mean just a song that's sounding through a 3D array of speakers. I imagine that you uh, mean something else. Do you or? Uh... Yes, I think. Well, when people now, because we're all used to listening to music on loudspeakers or on yes. systems of some kind, most yeah. of our musical experience is actually sort of two-dimensional. We we imagine ourselves sitting in front of speakers, yeah. so the sound is a kind of screen, yeah. if you like, in front of us. And when people are mixing things, they say, oh, let's put that on the left or on the right, or, you know, they, they're thinking in terms of a sort of two dimensional surface, I think. Mm-hmm. And what I want to do is to try to think of a space, a sort of a room that you were in, mm-hmm. and imagine myself inside the music, not outside, looking at it like you would look at a cinema screen, but inside it with the music happening all around me. So that was that was my first thought. Mm-hmm. And when I tried it here in my studio for the first time, um, it sounded so different to go from two speakers to I had about 20 speakers in here. Mm-hmm. Suddenly, this thing came to life in a completely different way. And of course, one of the effects is that you feel that you want to explore it. You don't want to sit in one place. You want to see what it's like if you stand over there and what's what's coming out of this thing here. You know, what's what's this sound doing? Yes. I mean, I mean, I want to develop this concept a lot more. I think with using a lot of much more secretive sounds where. Um, you know, you have to go and open a little door, and <laughs> inside there, there's a little boy. <laughs> yeah. yeah, but nice. Uh, this is a quite different way of uh, listening to a song. I mean, usually one one listens to a song in a concert, for instance, or in a record at home. But uh, normally yes. you don't have more than two, or perhaps four, four speakers. So, uh, in a way, uh, as a composition, it is a song with an introduction, and well, it's, it's a rather special song, so it's long. Yes. And, and then once you have the voice singing, it's really repetitive. Although yes. it, it, is, it, it, doesn't sound like. This is very interesting. I mean, you're listening to the song and you, you have the impression that it, it keeps changing, it keeps going on. Mm. Only when the second time you listen to it, you reflect on the structure, you see that the singing is really repetitive. Yes. But um, I mean, in this special manner of hearing a song, which is being inside, it should be uh, transformed into another thing. I mean, we don't think of songs as something that we could go inside it. I mean, that's the, the, the experience of the space, the surrounding experience changes the music in a way. This is what I what I wanted to ask. Yeah, I think so. Well, I think first thing I would say is that in installations, mm-hmm. you don't expect to hear songs. Yeah. You, know, you, normally hear a different type of music. Yes. You hear, yes. You hear music that, in a way, is impersonal. Yes. It doesn't have a personality in it. Yeah. And this song, this one does. It is a song, and it is sung by a person. So there's there's a human being in, in this in this place, um, and I think that's already quite unusual for yeah. Mm-hmm. anything like ordinary installation music. It is. Um, in fact, it was unusual for me. It was sort of an accident that I got to that idea. I was just working on the music, assuming that it would be a musical piece. And um, I sort of just heard that melody in my head. And I hmm. thought, oh, I'll make another piece of music with that melody. And then I thought, no, why don't I where can I put it on this piece of music and see what happens? And suddenly that really made a lot of sense to have, to have at the center of this thing. It's at the center in every sense, actually. It's sonically at the center and it's in the center of the music yeah. time as well. Um, so I started to get this idea of a piece of music as something that held within it the past and the future the now and the then. Mm-hmm. I thought the now is at the center of the music. That's where you are, at the center of the music. That's the now. And the then, be it past or future, is at the edges of the music. So I was sort of thinking of, of the music as a three dimensional representation of time as well, of um, the further the further things were away from you sonically, the more distant they were in space and time, was my mm-hmm. idea. Mm-hmm. And right at the center was where was the now of the piece. Mm-hmm. It's, it's a bit hard to explain because I, no, no, no. I, I haven't written anything about this yet, so I haven't sorted my thoughts out very well. Yeah, mm-hmm. no, but that's that's really interesting, and and there is this presence, as you were saying. Sorry, I have to, to plug the power to my computer. Um, uh, so there is a voice, so there is a there is a someone speaking, singing in this song, but the presence is really strange. I mean, it's he's like everywhere in the space, but uh, in the place where you would expect to find the singer, or even the musicians, you have just the equipment. I mean, this is another. I, have been, of course, I've been reflecting a lot because uh, we have the piece here and we can we can hear it every day. And I found this really special also. The, the, the strange presence of uh, the person singing. It's, it's, it's odd. You don't expect it really <laughs> because yeah. the, when, when the music begins, it sounds like an instrumental piece is going to happen. So I think it's, it's quite shocking almost when the <laughs> voice does come in. Yes, it is. Yes. It's not. You don't yeah. a personality to enter your, uh, a person to enter into your dream there. Mm-hmm. <laughs> And Suddenly you, there's a guy with a deep voice. Yeah, and it really sounds like someone. I mean, I, I, I uh, you told me it was just your voice in the singing, no? That it's repeated several times. I mean, you don't hear that as a chorus. You can very clearly uh, uh, hear that it's someone. It's just one person even yes. if it's more than one voice. Yeah, it's it's um, yes, I think it's mostly one voice. Sometimes I've I've made an electronic copy of the voice yes. and put it to a different um, pitch. Yeah, but it's actually the same voice, mm-hmm. um, just transposed in pitch. So it's one voice really. What I what I think people will do is sit still and yeah. I, I, always think it's quite an achievement in a city to get people to sit <laughs> still. Yeah. <laughs> to, to um, so even that is a good start. Even if that's all that happens, I'd be quite pleased. Mm. Um, I don't know. I guess you've had some reactions. I would. I'd love to see what people. Yeah, people people sit quite still, quite yeah, still. Yeah, you amazing. know, in the context of the exhibition, it is very clear that uh, the sheep, it's the quiet and the relaxed place to be. I see. So, yeah, this is where you can sit, and people sit there for quite a long time. It was amazing Usually, with uh, a teenager group. Yes. Because there are a lot of energy inside, yeah. but in your work, everybody takes Slows calm. Down yeah. Good. Yeah, So yeah, this, really yeah, this is working fine. This is working fine. Good. Mm-hmm. Yes people stay usually longer than just just one loop. I mean, and of course they realize because you, you have Nuria's voice, so it's very clear that you are hearing the thing again. But people stay quite longer. So, yeah. but you work in with just with the sound in some time in your work, but in this in this case you thinking in everything. So it's a different way. This is different really because Joined together two things that I've never joined before, mm-hmm. which is making an installation and making a song. Yes. So that's really something new. I've never done that. And I've never seen anybody else do it either. No, me neither. <laughs> No. So, no. so I, th- I think this is kind of the future of songs, actually. yeah. Do you? I, I really do. I could imagine in, you know, three or four years' time, somebody will release an album, but instead of putting out a CD, what they sell is 10 tickets, and each ticket is uh, gets you entry to a place like this show. You know, you might take one city, Barcelona, and one of the pieces exists in a building by the down by the docks. Another piece is in the back of the town hall. Another piece is in a park. So you you take your ticket and you go to a place to hear this piece of music, and uh, then you you could also get a CD as well, you know, <laughs> you could get a <laughs> download or something. But, but I think, I think it's a very nice idea to locate a piece of music in a place yes. and to really design a place for that piece of music. Yeah, because you know, one would think that uh, precisely a song is something. It's a, it's a, it's a musical composition that it would never have a place. I mean, a, a, song nowadays is, for instance, a pop song that's being played in the radio, and that that it's a it's a hit. It's like you hear this song everywhere. I mean, in the that's supermarket, right. and so it's like it, it's a it's a very uh, I think uh, it would be a, a very interesting critique of yes. this sort of abstract nature of the song. Mm. So yeah. Yeah. That, that's exactly what I think because I, I, wrote a little essay a while ago called um, the, the Dematerialization of Music. Uh-huh. It, it, was about this change from folk music yes. to classical music, where things got written down and had a sort of solidity for a little while because of that. Then recordings, which of course are very solid. Yes. A, a vinyl recording is a very physical object. And I thought that what was interesting was with um, with the in, invention of um, digital downloads and files and so on. Suddenly, music was no longer material at all. Um, in fact, there might there are probably pieces on the internet on SoundCloud or yeah. places like that which have never had any physical form at all. They don't exist as in any physical um, yeah course, This was how music used to be until 150 years ago. There was, there was never before any physical form of music. So, so I thought it would be very interesting to go a step further and to create music that only exists in one place, that, that is a unique mm-hmm. physical experience. So this is what I'm trying here. I think this is just the beginning, actually. <laughs> so you would you would refuse to uh, publish the ship in a regular album, in a CD or something like that, or that that would be just would, something I, I, extra. I would do it. I, I would. I, I listened to it the other day to see what it sounded like, just as music. Yeah. And and I enjoyed it. It needs to be mixed quite differently because. Um, you know the special conditions of, of that room with those, all those different speakers and so on means that the mix is just really designed to work in yeah. that case. Yeah, so so it would have to be it would have to be a different mix, but I think it would be essentially the same musically the same piece yeah. really. And how does this relate to the concept of ambient? I mean, of course, you're very well known for uh, the idea and the, the the concept of ambient music and generative music also. And one would one could think if you're going to play a music in a in a hall in a room that will be will be playing for the whole day in a loop. Uh, one could think, okay, it would be more it would make more sense to do a sort of ambient uh, music. I mean, this kind of uh, music that you've uh, practice that goes for a very long time and, and evolves slowly. It's just that, but I agree with you that perhaps nowadays, perhaps a song, it's a, it's a, it's a more interesting thing to play in a, in a particular space. I don't know. But how, how does one thing relates to the other in your creative uh, world? Well, you mentioned the word generative, and, yes. I could imagine I could imagine a generative version of this. Yeah, that would be very interesting. It, would be. Um, it was too difficult to pull off because there are lots of considerations with that. As soon as you have a song, you bring in a set of constraints. Yes. And conditions that don't really apply with um, with more abstract music, mm-hmm. and I just I couldn't make it work. I tried to make it generative, mm-hmm. but it didn't. It had only about a 60% success rate, which is to say, about 40% of the time, I didn't think it was very good. <laughs> I didn't think that was a good enough ratio. If I can get it up to about 80, 80 or 90, <laughs> that'll be okay. Yeah, but of course, I think a song demands another another type of, um, of composition of, of, composition technique. I think. Do you? Think? I think so too. I mean, a song has even if it's quite an abstract song, it does have some sort of narrative. Yes. Um, continuity. Yes. And it almost demands that there should be a point at which you say, "Oh yes, I've been here before." Okay, I've heard this now. Yes. You don't have to leave, of course but you do know that you've seen the thing in its totality. Yes. Um, and I think that was something I enjoyed about this. At first, I thought it was a problem um, because I had wanted to make an infinite piece. But then I thought, actually, I like it. I like the fact that it comes back to a, a beginning. And you know, you, you know that you're starting again, sort of thing. Hmm. Yeah, and of course, the piece is uh, complex enough uh, to making to making you uh, uh, willing to listen to it again. I mean, it's like for this, for the second time you can, for instance, pay attention to these radio samples that you put oh, in yes. it, or yeah. Well, for for the first time you almost don't re- because in the context of a museum, you could think for a moment that this is just a piece in another room or. Yes uh, or, or someone, someone's mobile phone or, or something mm-hmm. like that, or, or, or a tourist, something. So it's not very clear. So yes. th- there's a lot of reasons why you, you, uh, you could want to, to listen to it uh, twice or three times. Yes. And this is happening. Well, in fact, one of the reasons I include those kinds of sounds, when, whenever I do a, a musical installation in a public space, I include sounds that are ambiguous, which could be in the music or could be in the space. And you, I, I deliberately want to make a soft edge to the music, yes, um, rather than a hard edge that that tells you this is where the music ends. You know. para quienes se hayan incorporado en mitad de la conversación o en mitad del sonido, estábamos escuchando la entrevista que ayer hemos realizado al artista Brian Eno en torno a la pieza de Sheep que actualmente está en la exposición Interval. Eh, bueno, ah, se ha sumado a la mesa del interval número 10 Francisco Manuel Ferrus, conocido también como Manferri y también conocido dentro del equipo de la Fundación Anthony Tapies como Manolo. Bienvenido, Manolo. <laughs> Gracias, muchas gracias. Y gracias por invitarme a participar en el programa. gracias a ti por prestarte a esta aventura. bueno, lo que ocurrió mientras íbamos pensando esta propuesta es que, bueno, como versa sobre sonido en la Fundación Tony Tapias, pues ah, era bastante pertinente, incluso <laughs> diría necesario, tener algún día la intervención de Manolo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas que trabajan aquí, y esto Linda lo puede contar ah, mejor que yo, ah, tienen en su vida cotidiana la voz de Manferri como algo que les acompaña. ¿Quieres, contar, Linda, ah, cómo, Manolo se apropia de los espacios de aquí para cantar o prefieres que lo cuente yo? Bueno, ya lo contará él también, pero ya podremos adelantar que canta de tanto en tanto. Sí, pero no solo canta, es decir, a ver, empecemos por el principio. También suenan sus llaves. Exacto. Es decir, Manolo trabaja. no te importa que te llame Manolo. No, no, no. Luego cuando entremos, cuando entremos en, la música, ya te llamaremos Manferri, te conviertes en otro, personaje. Manolo trabaja en la fundación, en la Tony Tapias como vigilante. Y entonces. Eh, ¿Hace cuánto, Manolo? 23 años. ¿Desde el inicio? ¿Desde la apertura? Pues unos, siete meses después, más o menos. Entonces, parte de su trabajo consiste en recorrer los espacios de la fundación, ¿eh? pero resulta que no te contentas con recorrerlos, sino que... Que voy cantando. Exacto. <laughs> Cuéntanos, por favor, exacto, cuéntanos, por favor, por qué y cuál es tu relación con, con los espacios. Bueno, porque el, el, sonido que tiene la fundación, ¿no? Eh, me gusta mucho. Entonces eh, es andar y cuando voy hago las, rondas, pues canto. La acústica es, muy buena, ¿eh? Y eh, por eso lo, aparte como estoy solo, lo hago tranquilo y a gusto y bueno, ahora, ya ha llegado un punto que a lo mejor aunque no estés solo, todo el equipo aprecia tu arte, ¿no? Sí. Yo creo que ahora ya te arrancas aunque no estés <laughs> solo. ya, me arranco. Pero es muy... Dices que la acústica es buena, pero varía mucho según los espacios. Sí, eh, pero es que me gusta igual tanto si estás abajo en la, menos dos como aquí en la sala principal. La mejor es la sala principal, ¿eh? la acústica es muy buena. Sabes que ah, técnicamente, es decir, buenos técnicos de sonido ah, nos han dicho que el espacio principal es problemático, por ejemplo, para grabar cosas. Es decir, yo me imagino que desde... Sí, porque hay mucho eco, ¿no? Claro. Pero me imagino que tú cantando sin micrófono en el espacio... cantando eh, así con la voz sola, claro. queda, por lo menos para mí queda bien. Y no solo... es la mejor manera de aprovechar el espacio en nivel sonoro, cantando capela. Claro, es que solo, por eso a, mí ya me interesaba que estuvieras aquí. Es decir, resulta que tú mm. paseas por los espacios escuchando, mm. escuchando con una atención especial esos lugares que suenan como a ti te gusta pero además en el espacio en el que nos encontramos ahora, haciendo este programa de radio, que es el auditorio de la Fundación, aquí haces un uso particular, ¿no? Cuando tengo que hacer algún concurso, pues normalmente ensayo aquí, porque, bueno, eh, estoy solo, más, tranquilo, es, eh, aquí puedo levantar bien la voz, en, casa no, no, no puedo ensayar. Claro y bueno, lo hago bastante, muy, muy seguido. Quizá faltaría que contásemos a qué se refiere Manolo con concursos, con ensayar, ¿no? Bueno. Porque solo hemos dicho que se dedica a hacer vigilancia en la Fundación Tony Tapies, pero... Bueno, pero yo creo que irá saliendo. Sí, sí, sí vamos claro, claro, vamos a escuchar, creo, bastantes cosas. Vale. Es decir, cuando ensayas, quiere decir que te traes el micrófono y coges... Mm, bueno, uso el material de aquí de la Fundación. Lo único que me traigo son las bases musicales. Uh y las reproduces en el propio sistema del auditorio. Sí, sí, Lorenz lo sabe esto, ¿eh? ¿O no? Te van a echar ahora. No, no. De <laughs> hecho, yo ¿en serio, Manolo? No, pero hace años sé que ah. lo voy haciendo. Sí. Sí, sí. Eh, ¿Pasamos al nombre? ¿Pasamos a llamarte Manferri? Porque estás aquí en calidad de artista hoy, no en calidad de, trabajador Quizás de escuchamos algo para dar pistas. Claro, es verdad. Eh, nos callamos un ratito. Nos, despedimos sutilmente del Eno que seguía sonando de fondo, nos seguía acompañando. Y. Claro, ¿escuchamos el primer tema? Sí. Venga, vamos a escuchar. Donde brilla el tibio sol con arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace. das cuentas que es esto que estamos escuchando? Es un, tema, creo que es el último tema que grabó Nino Bravo, mm, un poco antes de, morir, es América América. es la, bastante conocido. Sí, es la versión original esta. O sea que tú tienes una relación bastante especial con la música de Nino Bravo. Sí, eh, yo me siento bastante identificado con, tanto con Nino Bravo como con los temas de Juan también. Sí. Eh, siempre que, canto, tanto si hago concursos como, donde participe, siempre son con temas de, Nino Bravo, Juan nada más. Es como si hacerles siempre un homenaje a ellos. ¿Y eso es por las letras? ¿Por la música? Sí, por, la letra, porque me, gusta la letra y me gusta el personaje. Pues, en su época lo tenían como un poco el, el macho hispanis, ¿no? con la nariz así aguileña, el pelo largo, un poquito recio, la voz mediterránea, y eso, eso me gustaba. Me comentabas eh, el otro día cuando preparábamos esta conversación algo que me sorprendió, y es que tú no te ves a ti mismo como un artista, como un cantante. No, yo me veo más como homenajeador, haciendo homenaje siempre a ellos porque no vivo de la música. Yo sí hago algunas cosas, pero siempre lo, he hecho sin cobrar. Bueno, de todos modos, con, la, con el gusto y la pasión que tú lo haces, muchos otros sí que se llamarían eh, cantantes y artistas. Bueno, cuando participamos en el Festival de Valencia, nos consideran más o menos, por decir una manera, como semiprofesionales de cantantes. Claro, claro. Hay gente bastante buena, ¿eh? Pero bueno, yo no me considero tan, tan bueno. ¿Qué son estos concursos, estas actuaciones a las que dices que vas? Eh, lo que hago aquí en Barcelona solamente son karaokes, ¿eh? cuando hacen algún, concurso. En Valencia, cada año, lo que hacen es el festival de Nayel de Malferí, que es donde nació Nino Bravo, hacen el festival de Nino Bravo. Entonces, yo ya hemos ido, yo he ido dos veces a participar, en nada es ir allí, hacer un homenaje a, Nino Bravo, todos los fans, y cantamos unos temas y hasta pasamos el día, cenamos. Pero hay un ganador, ¿no? Si es un concurso o algo. Bueno, sí, la última vez que fuimos sí había un ganador. Eh, la primera vez que fui yo no, solamente era, bueno, pasar ahí el día, era una reunión de coma de amigos y ya está. Volviendo a... conocimos a... sus hijas. Sí. ¿Ah? Eh, y nada, y a, su cuñado, se llama Manu. Muy bien. <laughs> volviendo a la Fundación Tony Tapias, si nos ah, trasladamos atrás en el tiempo, me contaste hace poco que fue Óscar Abril Ascaso. Sí, un día hablando los dos. Eh, actualmente, bueno, es, Óscar es un buen amigo y actualmente ah, está en Gijón dirigiendo ah, el Centro de Arte Laboral. Pero por aquellos entonces, que estaremos hablando de hace como 20 años, mm, o no tanto. Sí, por el 96 o el 97, por ahí, más o menos. Pues Oscar trabajaba en la Fundación Tony Tapias como vigilante de sala. ¿no? Y él fue, él inventó una parte relevante de tu <laughs> personaje, ¿no? ¿Cómo fue? Cuando yo empecé a decir aquí que cantaba, pues él se interesó por mm, grabarme unas canciones y sacarlo en una emisora de radio que en, en aquella época era Radio Pica. Y nada, pues me, me sacó y no sé la gente que me escuchó. <laughs> y además, el, nombre artístico... Eh, hablando entre él y yo, pues no sabíamos que yo no sabía qué nombre ponerme. Y me dijo, pues bueno, Manolo Ferry, Manferri. Entonces, el Manferri viene de, de mi nombre Manolo y Ferry del apellido de Nino Bravo pues yo me también es como un homenaje a él. Y también, bueno, también se parece un poco, tú te llamas Ferrus de apellido, se tiene el juego de Manolo Ferrus. Mi nombre completo es Francisco Manuel y él se llamaba Luis Manuel Ferri. O sea que ya había ahí una relación <laughs> de... El Manuel, el Manuel es, es constante. Pero entonces, de alguna manera, ah, ¿te gusta el personaje? ¿Te gusta la música? Y después, después viene cantar o ya cantabas antes. Lo que pasa es que cuando conociste la música de Nino Bravo. No, no, yo cuando eh, empecé. A, yo empecé a, interesarme por Nino Bravo cuando él murió. la casualidad es que él murió el 16 de abril y yo cumplo años el 15 de abril. Entonces, eh, bueno, en casa mi padre un día, dijo oh, que se ha muerto Nino Bravo, y, yo empecé a, buscar eh, y desde ahí fue el, eso de, de que me gustara y fui siguiendo, bueno, eh, cantaba en casa, no de pequeñito, porque yo, tenía entonces 12 años. A partir de los 20, 22 años yo empecé a cantar, pero solamente cantaba en casa. Y a raíz de una noche que con mi mujer fuimos a, bueno, a un karaoke, ahí fue donde empezó todo a... Me atreví a cantar en público, nunca había cantado en público, y a raíz de eso fue cuando empecé a cantar. Fuimos un día a un karaoke que se llamaba Fax, eh, ahora no me acuerdo, Factory o algo así se llamaba. Y ahí grabé mi, primer cassette. Y entonces, un día aquí en la fundación, a, una recepcionista, le dije, oye, ¿quién es este que canta? Y me dijo, no sé, se le parece un poco a Nino Bravo, pero no sé. Qué". Y le dije que era yo. <laughs> o sea, ahí tuviste tu primera fan. Sí. Y también, claro, grabaste cassette y también hiciste videos de las canciones. Sí, después, pues, con los compañeros de sala, que hay alguno por aquí, <laughs> grabábamos videoclips. Ah, sí. Eso no lo sabía. <laughs> grabamos en uno. YouTube? Sí, está en, YouTube. Grabamos uno aquí cuando estaba la, terraza de la fundación, la de la estrella de David, de Juan Bau, y después la de Tú cambiarás, la grabamos en Montjuic. ¿Escuchamos algo más de música? Sí. patiemment. entonces esta es otra versión del mismo tema, ¿no? América, América. Sí, esta es otra, otra versión que se hizo, me parece que fue en el 2011. Sí. Eh, de Nino Bravo se habían hecho, se han hecho varios arreglos musicales. En el 80 se hizo la voz de Nino Bravo, que Luis Cobos sacó unas, unas cuantas canciones de Nino Bravo y, cambió la música, eh, unos arreglos musicales. Y en el 96 o 97 se hicieron los primeros dúos con Nino Bravo. El problema, que Nino Bravo todas las canciones que tenía, casi todas, estaban grabadas en un estudio, su voz con la, con la orquesta en directo. Y solamente habían cuatro, o cinco sistemas que, que solo estaba grabada su voz. Eh, por ejemplo, la de América América la grabó con orquesta, no, no, no tenía perdón, e, esta sí que me parece que estaba la voz sola, la de América América. Entonces, de, este tema se hizo este remix y el año pasado se hizo uno de la Casa Azul, que es como un reggae, y con eso se supone que lo que se quiere ver es que si hoy en día viviese Nino Bravo, con su voz, como si actualmente con la tecnología que hay de sonido. ¿Quieres que escuchemos la versión Ri también? Sí. Vamos a pasar de una a otra. Ahí va. queda muy lejos de la primera versión que hemos oído. Sí. Una pregunta, decías que era un problema que no hayan registros mm, de él separado, sino que siempre con la orquesta, ¿no? Sí, porque se ve que en, aquella época la mayoría de, los artistas grababan con una orquesta. Y eso, eso dificulta la posibilidad de, solamente aislar la voz y... Sí, claro, cuando tenían que hacer duetos, los primeros duetos que se hicieron los hizo eh, Juan Carlos Calderón y él contaba que era como poner una guinda encima de una tarta. Es decir, tenían, tuvieron que hacer eh, un tema nuevo, pero igual que el antiguo. Y entonces cuando poner las, dos, las dos pistas ah, iguales, ¿no? Cuando cantaba Nino, pues estaban las dos puestas. Cuando tenía que cantar el invitado, tenían que bajar la, voz de Nino, pero claro, al bajar la voz de Nino, bajaban también la música. Y tenía que quedar la, versión nueva. Siguiendo con tu trayectoria, ¿no? A medio camino entre tu trabajo cotidiano y tu, música aquí en la Fundación Antoni Tapias. Un siguiente momento importante fue cuando Miraya Saladrigas, en, el contexto de un proyecto artístico que ya estaba desarrollando aquí en el contexto de zona de preguntas zona de preguntas frecuentes, te invita a dar un concierto, pero un concierto con todo lo que... Ha sido la primera vez en mi vida que he hecho un concierto de verdad. <laughs> Eh, ¿cómo, ¿cómo, se llamaba la pieza de, de Mireia? No lo recuerdo. No, mm. ah, no me acuerdo. Un, un lugar... Ah, no, buscaré un, un para tú Buscaré un Buscaré un lugar para ti. Vale. Bueno, en realidad también era es, otro momento de visibilidad, ¿no? De alguna manera, Oscar te invita a grabar un cassette, bueno, está ese momento y también luego Mireya se acerca y se interesa por esta, no sé. La afición que tengo. Sí, por, eh, por esta dedicación también, ¿no? Mm. Esta doble dedicación. El, Buscaré un yo por tú viene del tema de, Nino Bravo, de un, beso, buscaré un lugar para ti. lo sacamos del tema del Nino Bravo. Uh ¿Cómo viviste esa experiencia? Yo, vamos, yo recuerdo que te vine a escuchar. me, gustó, mucho. Ella, el primer día que me, me lo dijo, pues enseguida le dije que sí, que quería participar. Entonces era eso, era en mis horas de trabajo, ensayar en salas con ella. La gente, muchos se pensaban que era un actor, y les decía que no, que era el vigilante, se quedaron un poco flipados. <laughs> Pero, y nada, y era cada día ensayar. Hasta, el, bueno, en verdad era, su, su, obra, yo, sobreviviente. <laughs> Claro, porque... Eh, bueno, era una simbiosis, ¿no? Estaba el, eh, fue el concierto, digamos. de, lo, de, lo que se hizo, después se, hizo el concierto. Pero en realidad para mí lo más espectacular era este día a día en que estábamos trabajando en oficinas, en, horas de apertura de la fundación, y pronto escuchábamos a Manolo en su <laughs> máximo esplendor. Y, y, bueno, tenías razón, de alguna manera ella también, mire, ya yo recuerdo dentro de las conversaciones que hablaba de esta idea de romper un poco eh, este espacio de seguridad, de vigilancia, que justamente fuera el vigilante que alteraba el orden de la fundación. Sí, después también hablé un día con un señor porque eh, tienen una mala imagen de los vigilantes, ¿no? Es el hombre rudo, serio. Y el que te vigila. Eh, aquí venían, y venían al vigilante a cantar y flipaban. Y yo le dije, hombre, es que todo el mundo no es igual. Y aparte tenemos, también tenemos otras cosas que aparte de, ser vigilante, ¿no? Claro, uno no es solo su trabajo. ¿eh? No, pero no, era por, otro sentido, ¿no? Porque la gente se piensa que somos de una manera y también tenemos nuestras cosas. Claro. <laughs> No, y eso, y, que aquí en realidad era, e, era justamente el, elemento que de alguna manera estaba rompiendo el orden establecido, mm. era escuchar a Manolo. Entonces, eh, el día que eh, Mireia Saladrigas te invita a dar este concierto que en realidad no era solo el concierto, ¿no? sino que era la culminación de todo este proceso, de ensayos que tú ibas haciendo en las, en las salas y, y delante de los visitantes que hubieran en ese momento de la exposición. Es, creo, el momento de culminación de esta otra vía que ha tenido pues, tu trayectoria musical. ¿no? Por un lado está eh, pues estos concursos a los que tú vas y los caros, que es, un mundo en el del que tú ya formas parte hace muchos años pero hay este otro en el que en realidad, en cierto modo, este programa también forma parte, que es el mundo de las artistas, de, las artes plásticas, de, comisarios, de, público de arte contemporáneo, que se interesa por tu música, ¿no? Y agentes de este, de este mundo, como Oscar en su momento, como Mireia Saladrigas, que evidentemente tuvo un papel decisivo, o nosotros ahora, ¿no? Nos interesamos por esto que tú haces en el museo. Sí, y hubo también una persona, un, señor que se llama Ander Duque, también se interesó por mí. De momento era como un proyecto, no, no hay nada. bueno, esperamos que algún día llame. O sea que ah, me, me, parece, es algo que también tiene mucho sentido en el contexto de, de Interval, ¿no? de, la, de la exposición que tenemos aquí. Es un modo de relación de la música y el arte bastante especial, bastante singular, en este sentido y que no quería dejar de subrayar. tú trabajas aquí, pero tú eres músico y el mundo del arte te acoge y un poco te anima, ¿no? tiene ganas de darte la plataforma para que tu música se pueda escuchar. Es algo bastante interesante y que sale de la imagen de, bueno, tú eres el vigilante y eres el que procura que las cosas estén en orden mientras vienen los artistas aquí a hacer el indio. Me comentó la, la que se ve que ya se, hizo en un museo un vigilante cantando en la sala. Pero era un actor. No, sí, sí, Esa vez era. Claro, esa era la diferencia, que en realidad aquí el, trabajo contigo no era una performance en ese sentido, sino que era invitarte a, hacer, de hecho, público también esto que haces cuando haces la ronda, ¿no? Y además preparar, hacer como un proyecto in progress, digamos, ir preparando contigo este momento más Culmina, que era el concierto. Y también ella trabajó, o tú, o tú le compartiste tu archivo. ¿Tienes un archivo? Sí, bueno, mm, discos, fotos. Recortes de prensa. recortes de prensa y un par de libros que tengo de, Nino Bravo y poca cosa más. Bueno, pero también fue la posibilidad de compartir un poco ese material y volver a homenajear de esta manera también. ¿Cómo nos ves a la gente del mundo del arte? ¿Nos ves muy receptivos respecto a Nino Bravo? ¿O <laughs> crees que somos una causa perdida? Lo veo distinto. Sí. <laughs> son, son cosas, eh, esto pasa con muchos gustos, que son muy cerrados. Es decir, cuesta mucho encontrar, ah, es decir, convencer a alguien que, no, que no sea un fan de Nino Bravo que entre en ese mundo, del mismo modo que costará a alguien como tú, que sea un fan convencido y que incluso se dedica a homenajear a, Nino Bravo que pierda el gusto por ello. Son, transiciones que son muy difíciles de hacer. Mm, aquí vienen bastante gente que son músicos y vienen interesados por. Bueno, preguntan por la, exposición. Sí. No, no, no más. <laughs> Oye, ¿te parece si nos dejamos de charla y nos cantas algo? Sí. ¿Sí? Pues te dejamos que te quites los auriculares, que cojas el, el micro de, cantante y no, <laughs> y no el de hablar. ¿Cuál es el primer tema que... Dejamos que Manferri se prepare. ¿Estás listo? Sí, sí. Pues adelante la orquesta. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu ama y la mía. Y en las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce y tus cabellas sedosas acarician mis sueños me estrecha en tus brazos, amantes y al arrullo del cucurrucú. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Mis noches sin ti. Gracias. Eh, gracias, Manolo. Manferri, muchas gracias. Em, bueno, tienes preparado otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vamos allá? Sí. ¿Cómo se titula? Vuelve. Este, este tema lo también hizo dúo la hija de Nino Bravo con, con su padre. Pues cuando quieras, cuando estés preparado vamos a agradecer a Manolo la posibilidad de adaptarse al, al, equipo de radio, ¿no? que no es el ideal quizás para cantar, pero que va muy bien. Tienes toda la razón. ¿eh? Tenemos que decir que no estamos haciendo justicia a lo bien que él canta, porque nuestro equipo es el que es, es precario, lo hemos ajustado tan bien como hemos podido, pero te agradecemos la generosidad de adaptarte a nuestras posibilidades. ¿Vamos a ello? Sí. lluvia cae tranquila suavemente tras tu cortina tu sombra vi pasar cuando me acerco tú estás solo la lluvia y el mar solo un perfume que me lleva años atrás Nadie lo nota, pero hoy estoy llorando. La lluvia limpia mis lágrimas de sal. Pero es tan dulce llorar que el llanto caiga en el mar, que la marea se lo lleve a donde está. Como un mensaje triste, vuelve si es que aún existes, vuelve. Si alguna vez me amaste, vuélvete ya, no lo medites más. Pero no puedo gritar, mi voz se ahoga en el mar. Mi llanto flota y se funde con la sal tranquila suavemente. Tras tu cortina, tu sombra vi pasar. Ya no me acerco, pues sé que eres un sueño de ayer. Pero no dejo de llamarte junto al mar. Vuelve, si es que aún existes, vuelve. Si alguna vez me amaste, vuélvete ya, no lo medites más. Pero no puedo gritar, vivo se ahoga en el mar. Mi llanto flota y se funde con la sal ya no dejo de llamarte junto al mar. Vuelve. Gracias. Vuelve la canción también. Vuelve la canción. Muchas gracias, Manolo. Bueno, ahora esto es otra cosa, ¿no? Ahora se escucha distinto. Ahora sí que hemos escuchado a Ahora sí que nos queda claro. <laughs> bueno, hay algo que, no sé, también el disfrute de, cantar y a veces de compartir estas canciones que están en la memoria colectiva de mucha gente, ¿no? Sí, aparte es que estos temas tampoco se oyen tanto. ¿Te ah, eh, has cantado tú? No, pero por ejemplo América sí. Sí, América, tú cambiarás, eh, Libre, Un beso y una flor. sí, que siempre son las mismas canciones que sacan. Entonces yo, yo, ya procuro de no siempre tocar otras, otras canciones. También hay, hay, otras que son más difíciles que no las canto, ¿eh? como Puerta del Amor, y hay eh, otro tema que no me acuerdo el, título, pero que tampoco la, no la canto nunca. Em, como tal, bueno, tal como hablamos cuando, cuando preparamos este, esta charla, me, me, interesa que esta, este trato que hacemos hoy ande en las dos direcciones. ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí con Linda y también con Lorenz y con ah, todo el equipo de la Tapios preparando una, una exposición tú eres músico, aunque digas que no, y nosotros te invitamos a, formar, que nos muestres lo que haces, porque nos interesa, porque nos gusta. Pero a mí me gustaría también que tú nos hablaras del trabajo que hemos hecho nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque, claro, esta exposición ah, requiere una escucha continuada. Es decir, en realidad está pensada para que el visitante venga aquí y vuelva y se pase horas paseando y medio perdido por los espacios de la Fundación Tapias escuchando. Y pensar que qué quiere decir el sonido. Exacto. Entonces, desde el primer momento pensábamos con Lorenz que los trabajadores de la Fundación Tapias, especialmente los que estáis en los espacios expositivos, ibais a ser los ah, pues iba a decir, claro, iba a decir los visitantes, pero también los oyentes privilegiados, para bien o para mal, de, esta propuesta, porque estáis vuestra jornada, pasáis toda vuestra jornada laboral escuchando las piezas de la exposición. Entonces, por las dos razones, por el hecho de que trabajas aquí y por el hecho de que eres músico, me gustaría que nos comentaras mm, qué te parece, cómo lo has visto. Bueno, de lo único que me gusta es lo del Brian mm, Nino. Brian Nino, bueno, por eso estáis juntos en el programa. Porque tú bajas abajo sí y bueno, sientes la, música, el espacio, cómo está todo puesto, es como si entras a un monasterio. Sí. Y bueno, tienes, te trae sentimientos o ¿no? algo que, te atrae. Sin embargo, si subes por las escaleras que van a, las oficinas, es todo el rato un pom, pom, pom, pom, pom, pom. Y... Esta es la pieza de ebol a la que te refieres ahora. Que es la que está en las escaleras. Y, ¿y esto qué, es, qué significa, no? o los altavoces que hay en, arriba en la, biblioteca. Tiene un, poco como sonido espacial, pero yo por lo que, lo que entiendo es un, sonido como espacial. Pero después, ¿qué? Mm, ya está, ahí te quedas ahí. No, no hay más. El otro día vino un, un matrimonio mayor, subieron por las escaleras hasta arriba, hasta las as combinatorias, y no, no estaba puesto lo de las señales de la limpieza, pero ellos no se fijaron en lo que estaban hablando las señoras de la limpieza. Subieron y volvieron a bajar y me dijeron, oiga, la cinta que está puesta, ¿por qué la ponen arriba si no hay nada? La tienen que poner abajo. Y le dije, no, no, ¿ustedes no suben para la escalera? Me dicen, sí. Y no, se han percatado de que hay una conversación de las señoras de la limpieza. Ah, y se quedaron un poco parados. ¿Te refieres a la pieza de Raquel Friera? Lo digo para los, oyentes que no hayan venido o para los que hayan venido también. A la pieza de Raquel Friera, El brillo del arte, que está en la, en la escalera que sube a las combinatorias. Sí, pero me interesa tu opinión. la pieza de Raquel, por ejemplo, el hecho de que tú conoces a, las personas que hablan en esas entrevistas, con esa pieza sí que te habrás podido relacionar de una forma un poco más directa. Tampoco te ha interesado. ¿La de las señoras de la limpieza? Sí. No. Tampoco. No. Es que no, lo encuentro. ¿Y respecto a la pieza del montacargas Laia Struck? Bueno, es simpática. <laughs> bueno, como Laia, ¿no? Sí, pero tampoco, no, sé, es que entras allí y oyes ahí, bueno, habla, o, no sé si son murmullos o, o, está cantarroteando lo que ella lee. no, no le encuentro tampoco el significado. Manolo, ¿ya has podido ver por horario la pieza de Ainara que se proyecta aquí en el auditorio? No, no las he visto. Ah, porque con esta pensábamos que quizás te podría interesar un, poco más. Sí. lo único que he visto, que es siempre da la casualidad, cuando entro a última hora, es la... Mm, de Tío Bar. La, que no, las mujeres que salen cantando, que es como, como un karaoke o una ah, sala de fiesta. Esta, es esta, es la pieza que te decía. Sí. sí, eso sí, porque eh, yo me siento reflejado ahí como si fuese un karaoke, eso sí. Claro, es que es una pieza que refleja exactamente el mundo en el del que tú formas parte como cantante, claramente. Bueno, quizás un extremo de ese mundo, ¿no? Porque, pues bueno, por, por, por, la isla y todo, Pero, pero sí, ¿no? Este, es, esta idea de homenajear, de disfrutar cantando, de, bueno, de gente que no es necesariamente su profesión, pero, pero que sí mm. que le agrada. Pero yo quisiera, te, te agradezco la, bueno, te, tenemos que agradecer muchas cosas. En este momento te agradezco la franqueza de que no seas políticamente correcto y digas, ah, sí, qué interesante esto que estáis haciendo. Pero me gustaría eh, ahondar un poco más en, en el tema, que no nos quedemos aquí con una barrera entre medio de, mira, a cada cual le gusta lo que le gusta y pensando también en cómo qué pasa en la prolongación de un sonido porque hay algo que quizás no sé por qué pienso que es lo que te comenté lo que te comenté el otro día tú escuchas una canción de amor o de, lo que sea no incluso en, inglés o y aunque no entiendas el inglés pero tienes un sentimiento te, te trae algo pero claro, cuando subes a la escalera y oyes el pom pom, mm, ¿y aquí qué? No, quedas igual, que no... Yo no me quedo igual. Yo, tengo. <laughs> me pasan bastantes cosas cuando oigo la, pieza de. Yo lo único que pensé el otro día era que es un sonido que si tú lo grabas, te lo pones en, un one man y te vas a correr en bicicleta para subir una cuesta. Es, te, anima. Es para. Yo me lo, me lo veo así, ¿eh? Bueno, piensa que. O para eh, correr, para aguantar un ritmo. Sí. Pero para otra cosa no. Bueno. también, no, es que estaba pensando también en esta propuesta de, algunos de los artistas que están en Interval de entender un espacio e introducir un sonido que está en una capa a la cual puedes acceder o no. Entonces pensaba, ¿qué pasaría si escucháramos esa misma canción de amor que nos gusta tanto mm, durante tres meses, repitiéndose cada día? ¿No? Creo que sería distinto, ¿no? Nos cansaría también. Claro, la aburriría. En cambio, no sé, la Susan Fili en ese sentido, dentro de lo que ella propone... Ah, pero hay otro, otro, ejemplo. Tú tienes, eh, hace 40 años has tenido una historia o, un accidente o algo, ¿no? Y te has quedado con el perfume de, una, de la persona con la que tú has estado. Cuando han pasado los años, tú pasas por un sitio y vuelves a sentir el olor de ese perfume. hostia, te recuerda aquello. Con las canciones pasa igual, ¿no? Pero claro, llegas aquí y, escuchas un sonido, ¿y a qué te recuerda? A nada. Pues eso es lo que yo lo que yo siento. No, son búsquedas diferentes de lo que se puede hacer a partir de activar un sonido, una pieza musical. Sí, yo siento la, siento la necesidad de, de, responderte algo. claro, no puedo... compartir tu visión, claro, como él compartió la de Claro, claro, es decir, para ver si, para ver si, si salimos de esta conversación no con, <laughs> ah, mira, me gusta hablar contigo porque me refuerza mis opiniones. o sea, hemos hablado varias veces de esto y por eso me, me, me, interesa tu opinión. Y creo entender, corrígeme si me equivoco, que tu reparo es más el hecho de que esta música no te dice nada, Esta música o estos sonidos no te, dicen nada. Entonces, claro, la respuesta pero, más... Pero yo creo que es la mayoría de la gente, ¿eh? Sí. Porque eh, han habido gente que han entrado al ascensor y cuando sale, dice, ¿y esto qué es? Sí, sí, yo creo que podemos estar de acuerdo contigo que la mayor parte de gente sentirían relativa indiferencia respecto a esto. ¿no? Entonces, mm, aquí deberíamos eh, ofrecerte alguna explicación un poco más interesante oh. de decir cada cual tiene su, su cultura, ¿no? su background. Es decir, a mí todas las piezas que están aquí me conmueven, me divierten, me interesan. Claro, por eso las hemos elegido, no porque seamos más Sí, bueno, entonces, mm, pero esa es una explicación muy triste, ¿no? Es como, mira, tú y yo nos hemos movido en dos backgrounds culturales que nos han hecho tener eh, gustos distintos. Eh, no, creo que sea una cuestión de gustos. Y pensaba, venía pensando para cuando, venía para acá, para hacer el programa, que a lo mejor una explicación posible es que no toda la música o no todo el arte tiene que estar interesado por eh, el mismo tipo de relación con el público. Es decir, los artistas de las piezas de aquí no se sienten frustrados, es Laia Strug, por ejemplo. Evidentemente que ella quiere que su pieza sea apreciada por alguien, por ciertas personas. Nosotros también queremos que la exposición en su conjunto sea apreciada. Pero el hecho de que mucha gente, la mayor parte de gente que entren en el montacargas, se sientan o sorprendidos o indiferentes, no es algo que mm, angustie mucho a Laia, ni es algo que nos angustie mucho a nosotros. No quiere decir que seamos unos cínicos, sino que eh, esperamos establecer otro tipo de relación con el público. Es decir, que a lo mejor valoramos otras cosas y no solo la, relación con la, aprobación general del público. Porque tú piensas también en la música pop, estoy seguro que pasa muchas veces. Estoy seguro que sabrías decirme cantantes muy buenos que han tenido el aprecio del público y cantantes muy malos que han tenido el aprecio del público. Podríamos nombrar unos cuantos. Y también cantantes muy buenos que no han logrado tener el aprecio del público que merecían. Es decir, que no es cierto que siempre las propuestas mejores son las que. Las que eh, claro, las que. Pero la, gente, bueno, yo creo que es la mayoría, ¿eh? No sé. No, yo creo eh, que estás, en lo cierto. Si, tú no, sientes algo que, te dan, es como lo de los cuadros. Un cuadro que, está pintado te, llama más la atención que un cuadro que tiene una raya y un, signo. Porque la gente, no, la mayoría no lo entienden. ¿Y hay algunas exposiciones que te parece interesante mencionar, que, te han gustado más o que en el extremo te han parecido menos interesantes de, de, 23 años aquí? Ostras. <laughs> Ahora sí que te ponemos en un compromiso. No, no. hay ah, muchas historias. Ah, de, de, exposiciones que me hayan gustado. Sí, o que, o que también digas como lo contrario, como ah, en cuanto a, en cuanto al lo que estaba hablando de ver signos o no ver signos. No, hombre, una exposición que a mí no me gustó fue Art and Language. No, la, pero la comunicación sobre el Mursi. Sí. Y el el Andy Warhol, Ajá. ese también. ¿Te gustó? Sí. Y el Barasai, Barasai también. Bueno, así que realmente no nos salvas mucha cosa ¿eh? de intervalo. <laughs> bueno, una, una, pieza no, está mal. ¿Qué piensas de esto que te digo? ¿Tú crees que tiene sentido relacionarse un poco distinto con el público o es solo una excusa que me pongo yo para convencerme <laughs> de que lo que <laughs> hacemos no es, completamente inútil. Yo soy más de que de hacer cosas que la gente pueda entender. Sí. Porque si, si no, la gente no... De todos modos, tienes que reconocerme una cosa. ¿Cuántas visitas guiadas me has visto hacer en este espacio? Yo he hecho, habré hecho por lo menos 14 o 15. Es decir, tienes que... Yo soy consciente de esto que dices y nada más lejos y creo que mm, diciendo esto hablo por todo, el equipo que hemos estado implicados en la, exposición, nada más lejos que la actitud engreída o, pretenciosa de decir, ah, esto, esto es superior y el que no lo entienda, peor para él. Es decir, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de explicar, de poner en contexto, de ayudar, de acompañar. Es decir, evidentemente no, no, minimizo el problema y es, algo que nosotros tenemos en cuenta y que incorporamos en nuestro trabajo yo siempre intento encontrar el tiempo para venir aquí y acompañar a chavales de institutos o, a chavales universitarios, que tampoco <laughs> creas que se enteran mucho, a todo tipo de colectivos. Linda me mira mal, pues me hace gracia que vengan estudiantes de Bellas Artes. dice, son estudiantes de Bellas Artes y verlos navegar de ciertas maneras por esta exposición. Es decir, que ahí al menos sí que hacemos el esfuerzo de de dar herramientas para que la gente se pueda aproximar a, este tipo de propuestas. Ahí sí que no tienes que reconocerme que al menos somos conscientes del problema y, le, ponemos esfuerzo. A veces hay exposiciones que cuando te las explican ya dices, pues sí, ¿no? Claro. Le encuentras un algo. Pero te lo tienen que explicar, si no, la gente que viene por sí sola no, no, no, lo entiende. Y después también hay muchas propuestas que directamente eh, establecen una relación hostil con el público. Claro, es que en el contexto del arte contemporáneo se han, y de, la música contemporánea, se han puesto en cuestión, diríamos, todos los parámetros que intervienen en él. Y uno de ellos, muy importante, es la relación con el público. ¿no? Tú ahora mencionabas Andy Warhol. Claro, Andy Warhol ahora ya es un artista de la historia del arte y nos podemos relacionar con él de una manera, pues bueno, más estética o más nos puede gustar, más o menos. Pero te aseguro que en su momento Tampoco lo entendía. Fue claro, ¿quién iba a entender eh, un artista que pusiera unas las cajas brillo como una obra de arte en, una galería? Es decir, aquello era tremendamente chocante, ¿no? incluso para los entendidos, ¿no? es decir, toda la buena parte de la clase intelectual y de la crítica artística tuvo muchos problemas para relacionarse con ello. Entonces eso también podría ser una explicación, ¿no? Es decir, estoy intentando no gustar al público, sino como pincharlo, molestarlo, incomodarlo y darle que pensar otras cosas. No todo el arte tiene que pretender lo mismo. Igual por ahí sí que te puede parecer más interesante. Bueno, a lo mejor esto es como si fuese visto al, futuro, ¿no? E-, e-, este arte. <laughs> Que dentro de unos años a lo mejor sí que se entenderá. Sí. Pero por lo menos para mí hoy por hoy no. Sí. Yo puedo decir una frase que la, escribí un día en un... Un día hicieron una encuesta aquí en la fundación. y, les puse que queda arte sobre arte. Y arte sobre arte es el arte de hacer de lo que no es arte, hacerlo arte y que la gente se lo crea. sí. Tiene mucho sentido. ¿Te parece que nos quedamos con esta idea? <laughs> ¿no? ¿Cómo lo has dicho? El arte de hacer cosas que no son ¿Qué es el, arte sobre arte? Es hacer de, lo que no es arte que sea arte y que la gente se lo crea. Pues, nos hemos, quedado, nos hemos quedado pensando. <laughs> bueno, ah, Manolo Ferrus, Manferri, te agradecemos muchísimo muchas gracias por tu generosidad, tu entrega, que nos hayas cantado aquí en <laughs> condiciones que no eran óptimas, que nos hayas dedicado tu tiempo y todas las opiniones que también hemos ido cambiando todos estos días. te agradezco las dos cosas, lo que has hecho hoy y lo que <laughs> haces en el día a día. sí, porque es cierto, Manuel Rabia cada día nos comenta algo. ¿no? hay varias personas aquí, en el, aparte de los que estáis en casa, que por desgracia no podéis intervenir, pero siempre decimos que Radio Interval no tiene audiencia, sino que tiene oyentes. La audiencia es algo que se manifiesta de formas estúpidas, ¿no? es decir, aplaudiendo, gritando, silbando, pero los oyentes son personas y se manifiestan hablando. <laughs> Entonces, si, en fin, si alguno de vosotros, aunque también hemos aplaudido, es verdad, si alguno de vosotros tiene ganas de venir a la mesa, aquí la mayoría de los que estáis aquí conocéis a Manolo, si queréis ah, comentar algo, dar vuestra opinión, pues es el momento. Voy a volver un poco al acompañamiento de Brian Eno para romper la tensión. Y mientras la gente disimula y nadie se anima, pues... ¿Tú quieres decir algo más, Linda? ¿Te ha quedado algo en el pub? Ah, bueno, no, creo que no. Solo que me, me, parece interesante y agradezco también a Manolo traer dentro de, de, la música como el espectro que le interesa, porque creemos justamente que es, es muy grande, así como la palabra dentro del concepto de arte cabe muchas cosas, por supuesto dentro del concepto música también, entonces tú nos permites pensar también en, en algún otro polo de lo que es la música y, creo que eso le va bien a la pues nada, agradecemos a todo el mundo que nos ha ayudado, agradecemos a Jones, a Sebas que nos han ayudado a montar, agradecemos a Jaume Ferrete que está en este momento en el control de sonido y que nos ha preparado el audio de Mary Boder. Ah, gracias Manolo, gracias a ti Linda y cuando quieras cerramos. Bueno, ah, Te echaré una mica que para escoltar lo que, lo que la que està ara en aquest moment de Vallanena. I ja podem tancar l'interval número 10. La propera setmana tindrem... A, bueno, també continuarem amb les persones que són part de l'exposició i tindrem a, un concert d'Ebol i també tindrem a les persones, els alumnes de l'IES Montjuïc en el marc del projecte que estan a ser en residència en l'artista Lua Coder, també una intervenció del Quim Puyol y una conversa previa al concierto de Bola en Rock Jiménez de Signeros, Así que estará también súper interesante. Estás contento ya vos al proper dimecres? Buena tarde.